La pandemio disigis ancau en la cleriga sectoro. En diversae landoi gelernantoi signife postrestas en acirado de la lerno Sen iu croma subteno, la deficitoi de la generatio cron virusa apenau estos compenseblai. Estas mal multe surprise, cae tamen dramezze, Tiel estas resumebla la gis nun plei amplexa meta-analiso pri malabanezoi en lernado ce lerneiai infanoi, ciu nun aperis en faca periodaggio. Lautio, che lernantoi dum la pandemio maltrafis en tutte, cae tra plurae landoi, tridec quin procentoin de la lern progresso de normala lerneia iaro. Plei forte estis trafitae gelernantoi, kiwi devenas el suffice mal ricae familioi, au kiwi plen crescas en mal pli landoi. La fendego inter infanoi cae geiunuloi el malsamai economiae circunstansoi dum la pandemio do pli grandigis, same la fendego inter diversae landoi. Por la analiso estis electitae quardec tu studagioi el dec quin landoi, ciui estis publicigitae inter marto 2012 cae maio 2022. La plei granda parto de la datumoi devenas el suffice riciae landoi ciel Britio, Usono, Svislando au Germanio. La resultoide La resultoi de la landoi cun mes granda averagia viv en speso, el Brasilo au Mexico, montras ancora pli grandain mal in en lernado. Manca statumoe el landoi, cun mal alta averagia viv en speso, pricio la autoroi en Pariso avertas limige. Fine, ja lau indicoi de la uno, Dum la pandemio pli ol 1,6 miliardoi da infanoi cae geiunuloi en cent naudec landoi estis trafitai de la fermado de lerneioi. La cleriga problemo de la generatio cronvirusa, do versaine, el tutmonda vido, estas ancora o signife pli granda. La lern deficitoi, kiui estis constatitai en la meta-analiso, estis pli grandai en la faco matematico ol en legado, cion la autoroi clarigas per tio, che multae che patroi povis heime supposeble pli bon exerci legadon ol exerci matematicon. Inter la diversae classo stupoi ne estis constatitae signifai differenzoi ce la grandezzo de la malavanezoi, en cio tamen deficitoi en la basas cio de lerneiai comenzantoi, versaine havas aparte gravain efficoin al ilia estontezzo. Faculoi pliclerigo interconsentas che la ecestintai lern truoi ne malaperos de si mem, sed che ili sen contrau agai pasoi accumuligios, cae versaine pli grandigos la mal egalezzon en la clerigo. Estas recomendinde pensi pri diversae solvoi, ciel exemple somerae lerneioi, sed ancau pri sagiae ciferezae conceptoi. En la meta-analiso crome mancis io, cio sen pere interrelatas cun lern successoi cae cun bona lerneia tempo. Tio estas la negativae efficoi de la pandemio pri la psicosocia evoluo cae la corpa bon stato de infanoi cae geiunuloi.